Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes. Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. el treball s'ha folgado en la redacció i d'Arturo Delgado el front del control tècnic vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar a través de la 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba Esports 97 nit la pregunta que estem fent avui en, el, eh, en la jornada d'avui després del paperot del València a Màlaga és per què penseu que el València fora de casa baixa tant? És la pregunta que estem fent en el dia d'avui. Per què penseu que el València fora de casa baixa tant? El ben cert és que després, de, després, eh, després perdó, de la derrota d'avui a Màlaga, 1-0, en un partit en el qual ho tenia tot el València a seu favor, ja coneixia els rivals, un València que des de fa tres setmanes ja no està en la Copa del Rei, un València que tenia 8 dies per a preparar aquest encontre. Pues amb tot això, el València no és tan sols que ha perdut. El problema fonamental del València és que, a més de pedre, ha tornat a donar una mala imatge. El problema fonamental del València és que, exceptuant balons penjats al final del partit de la desesperada, no ha generat futbol. El problema del València és que dona tota la impressió de ser un equip que està perdut. Si se'n recordeu, al principi de temporada, que il·lusos érem, dèiem que no era un entrenador de sota cavall i rei canviava poques coses. Error. Me la menge, sencera li agrada excessivament canviar de sistema. I això no li dona continuïtat al grup. El València sembla un equip verd encara, sense automatismes i que li costa saber què té que fer en cada moment del partit. Precisament perquè el València arrencar jugant un 4-3-3, seleccionar Parejo i passar un 4-4-2. En el tram final, entre finals de 2014 i principis del 2015, partits d'Eibar i del Real Madrid, jugar un 3-5-2. Afegits també alguns partits de Copa. Després canviar un 4-4-2 en rombe o amb quatre migcampistes en el mig. I Wiki en un 4-4-2 en quatre migcampistes, en quatre pivots en el mig, ha acabat carregant-se a 3 el València hores d'ara no té un patró fixe de joc i és una de les causes, no la única, perquè els futbolistes també juguen, per a que el València tinga fora de casa uns números paupèrrims. L'Eibar, l'equip d'Ipurua, està a hores d'ara amb dos punts més fora de casa que el València Club de Futbol. És a dir, que l'Eibar, que ara mateix està vuitè, un equip que teòricament lluita per la salvació, està amb dos punts més fora de casa des que ha aconseguit el València. 15 punts ha tret fora de casa l'Eibar. 13 punts ha tret fora de casa el València. Si jo fora Peter Lim, me preguntaria molt seriosa i consensudament què estan fent a la megamilionària inversió que ha fet el magrà de Singapur en esta plantilla. Més de 100 quilos invertits. Que se diu pronte, eh? Més de 100 quilos invertits. Però un rendiment paupèrrim que allunya l'equip de seguir per aquesta dinàmica de l'objectiu que no és un altre que el de la Champions. I tots saber, tots sabem, perdó, que el, la inversió de la temporada vinent, si l'equip està en Champions, serà espectacular. Lo que no sabem és quina inversió voldrà fer, voldrà fer Peter Lim l'any que ve si l'equip no està en Champions. Crec que Peter Lim hauria de preguntar-se si ha deixat una bona plantilla en les millors mans, perquè de moment Nuno, si en casa, i no se pot esborrar tampoc esta dada, trau uns números espectaculars, fora de Mestalla, està traguent uns números que, que disten moltíssim ni tan sols del mero aprovat per arribar a l'objectiu final, que és la Champions. Així que jo crec que toca profunda reflexió del propietari, Peter Lim, del entrenador Nuno Espíritu Santo i dels futbolistes. Crec que no se pot continuar tirant d'autocomplaença. Crec que no podem continuar parlant de que l'equip ho fa tot bé i de que en alguna ratxa de... ja de començar a parlar de que l'equip fora de casa està malament de que l'equip fora de casa no solventa els partits, de que l'equip fora de casa no juga a futbol, de que l'equip fora de casa té uns registres molt fluixos. Molt fluixos. I jo no sé qui serà l'encarregat de pegar-li un tiro d'orelles a l'entrenador o de fer-li reflexionar. Perquè tinc la impressió de que demà descans, dimecres quan se torne a Paterna, el discurs serà hi ha que oblidar la derrota i hi ha que sentar-se en el pròxim partit. El discurs que venim sentint des de la jornada 1. I crec que amb este mètode el València l'únic que fa és allunyar-se cada jornada que perd fora de casa de la Champions. El València, que li va guanyar la batalla personal a Sevilla, i ben guanyada 3 a 1 en Mestalla, tan sols una jornada més tard ha perdut el lloc Champions. El València torna a ser cinquè. I algú hauria de recordar que tal i com estan les coses, A, guanyant només lo de casa no te servís per arribar a Champions. B, estem fixant-se en el Sevilla i ve per darrere el Villarreal, que ahir va perdre però que dona impressió, una impressió, perdó, d'equip fet, quallat i de saber el que juga. I sé de que amb estos guarismes, fora de casa, el València ho va tindre complicat perquè té una segona volta on ha de visitar canxes com el Bernabéu, com el Camp Nou o com el Vicente Calderón. Així que a qui corresponga li toca començar a pensar que resten a hores d'ara 17 finals, que la primera l'has palmat, que ja no estàs en la Copa, no hi ha excusa, i que la Champions ha de ser innegociable. Que el València no pot fer paperots com els de Vigo, Sant Sebastià o Riazor. Perquè amb el d'avui, com a mínim, ja són 4 els paperots que ha fet l'equip fora de casa. No és casualitat torno a dir que un conjunt com l'Eibar duga 15 punts guanyats lluny d'Ipurua i que un conjunt amb la inversió feta amb el València duga només 13. Ixe no és el camí per arribar a l'objectiu final, a la Champions. Les 11 i 39. Repassem l'actualitat del que ha donat el dia, com sempre, en 5 fotos. Altra derrota fora de casa. El València perd 1-0 amb un gol de Samu Castillejo en el minut 25 i és incapaç de remuntar el gol inicial del conjunt del Màlaga. Esta derrota els de 1 fora dels Jocs Champions començar amb 4.000 centres i acabar-ne amb sols un, perquè el València ha començat el partit amb Parejo, André Gómez, Enzo Pérez i Javi Fuego, i a la fi només ha sigut l'argentí l'únic supervivent en els canvis fets per l'entrenador. 13 punts fora de casa, dos més que l'Eibar, que és un equip que a hores d'ara està pugnant per la permanència de la categoria. A més, xistes, és evident que el València va tindre molt complicada la seva arribada a la màxima competició continental la temporada vinent. presentación preocupación de fons. El llevando a presentar avui oficialmente Uche y Ramis mis de la preocupación per la marcha esportiva del equipo Ramis ha dicho que el equipo no juega malamente pero que cal cambiar la dinámica de resultados Y la verdad que veo al equipo pues bien formado, ¿no? Simplemente necesitamos cambiar esa dinámica de perdedora a, coger nuestra confianza, a, seguir trabajando de la misma manera y seguro que llegan los resultados y conseguimos el objetivo, pues, eh, y si es antes posible, mejor. Sevilla, més del mateix, i damunt a la toca Europa. El dimecres davant el Nancy. En França, l'equip de Duran, de Carles Duran haurà de mostrar una cara sense les mateixes errades de l'Ara Perasovic. 11 de la nit i 41 minuts una pausa per agafar una miqueta d'aire i parar de la desfeta. Avui recorden Màlaga 1, València 0. Vos recorden la pregunta en el dia d'avui en el nostre Twitter per què penseu que el València, de que el València perdó, baixa tant el rendiment fora de casa. 11 i 41, com deia, això és Esports 97 nit en la 97.7 ràdio fins a la 1 de la matinada. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si ya tienes las tijeras Kirie, ahora puedes terminar la colección con los complementos de corte de Levante, el mercantil valenciano. Un imán donde poner sus tijeras, cuchillos u otros utensilios de cocina y un afilador para tener siempre a punto sus piezas de corte. El sábado 7 de febrero, el imán por solo 5,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 43 minuts el València es presentava avui a Màlaga, sabedor dels resultats dels seus rivals. Havia guanyat el Sevilla, ahir 3-2 a l'Espanyol, havia guanyat el Atlético de Madrid, 1-3 a Ipurua davant eh, l'Eibar, i eh, havia perdut el Villarreal 3-2 però oferint una sensacional imatge en uh, este cas eh, en el camp del Futbol Club Barcelona en el Camp Nou oferint una imatge de bloc compensat que li va posar les coses molt complicades a l'equip de Luis Enrique arribava al València després de 8 dies per a preparar l'encontre d'avui i el fiasco ha sigut important. Un València que no començava malament sobre el terreny de joc, semblava que duia algo d'iniciativa, però en una errada Samu Castillejo, en una errada en la eixida de pilota, eh, ha recuperat el conjunt del Màlaga i Samu Castillejo de cap ha fet en una sèrie de partit d'ahir. Pràcticament res fins a la fi del partit. El València ha exhibit molt poc de futbol, Diego Alves ha evitat en diverses ocasions el 2-0 del conjunt a la ciutat, un València que no tenia avui que les decidés un València en el qual els mitjos centres tornaven a, aparèixer que me perdonen la paraula però crec que és la que eh, més clarament ho diu esparramats pel mig del camp un moment apareixia en una zona, l'altre moment apareixia l'altre, sense tindre clar un patró de joc, i dona la impressió que l'equip no té clares les maniobres a les quals acudir segons com vaig al partit a tenor del vist que quan la cosa va de cara va molt bé, Sevilla o altres eh, moments en els quals el València ha manejat altres sistemes, però que la falta d'automatismes de les rutines de les quals parlaven uno de les primeres jornades de Lliga no sé què ha sigut aquell Nuno fan que l'equip vaig canviar constantment el sistema i siga un dels problemes per a aquesta València estiga trobant uns números paupèrrims fora de casa. Un número que disten molt ni tan sols de l'aprovat. 13 punts fora de casa, quan, com us deien, per exemple, un equip com l'Eibar n'ha guanyat 15, són guarismes com per a fer se un mirar. I el València no està justificant la milionària inversió que Peter Lim, la milionària aposta que Peter Lim ha fet per aquest equip. Avui derrota en Màlaga i el que és pitjor és a excepció dels minuts finals, a la desesperada eh, i pràcticament penjant pilotes sobre l'àrea del Màlaga, el València ha sigut incapaç de generar el més mínim futbol per a inquietar la porta de Cameli, que jo sí s'ha vist inquietada en alguna pilota aèria o en algun valor eh, penjat des d'una banda. Sala Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues eh, el vent se'n va endur l'altre dia a les lones de Paterna i les idees de l'equip, perquè vull dies per, preparar, preparar això és complicat d'explicar davant dels oients Pues es difícil porque pueden hablar de sistema, pueden hablar de futbolistas, pueden hablar de entrenador, Manolo, pero ya una realidad. Este equipo, con el mateix sistema, la semana pasada va estar a punt de, de destrozar al Sevilla en la, en la segunda part. De fet, va a lo va a lo con certa eh, solvència i de funcionat funcionado la contra del Valencia en la segona part, el Sevilla se n'haguera anat amb un sac de, de gols de, de Mestalla. Hoy, els mateixos futbolistes pues han decepcionat de, en la Rosaleda davant el Màlaga. Al final, Manolo, probablement el eh, problema radique en la falta de d'identitat. Està bé que el tècnic siga un tècnic eh, versàtil, que no siga un tècnic d'idees eh, fixes, que puga variar el sistema, el dibuix o determinats eh, futbolistes en funció del, del rival i que alguna volta s'adapte a un rival eh, determinat, però eh, canviar tan sovint de, de sistema probablement és el que estigui passant-li factura a la, a la plantilla, que no és capaç de eh, trobar una eh, regularitat tenint en compte tant de canvi de, de pell, tant de canvi de dibuix o tant de canvi de, de sistema, ¿no? Se habían destacado alguna cosa en uno, cuando va a comenzar a cambiar alguna coseta, uh -huh. era el fe de que semblaba que no era un tècnic eh, immobilista, que tenia una idea fixa y que encara que no funcionara eh, la mantenía. Nuno, eh, esto es del contrari, cuando una cosa no funciona eh, la cambia. El que passa és que probablement la canvie moltes voltes i meneixi moltes voltes eh, les coses i això provoca certa confusió en els eh, futbolistes. Si no és això, jo no li trobo explicació a lo que avui ha ocorregut eh, a la Rosaleda perquè són els mateixos que l'altre dia eh, estiguen a punt de destrossar al, al Sevilla i que de fet eh, li guanyaren i és el mateix eh, sistema i és un sistema que, es, que està treballat Manolo ja dos setmanes consecutives a les instal·lacions de Patarra, perquè s'ha treballat esta setmana, se treballà la passada eh, abans de jugar davant el Sevilla en, en Mestalla i se va utilitzar també davant eh, l'Almeria. I el que va ocórrer en la primera part davant eh, l'Almeria ha ocorregut avui altra volta davant eh, la Rosadera amb els mateixos eh, futbolistes. A partir d'ahir, excepte que hi ha certa confusió en tant de canvi per part del, del tècnic que no sente bé a futbolistes, no entenc el que avui ha ocorregut, més enllà, més enllà perquè igual li pega moltes voltes i no diu que ha sigut un mal partit de, del col·lectiu. Un mal partit del col·lectiu? Mira, podria pensar-ho si no hagués assistit a espectacles com el de Riazor, com el de Balaïdos, com el de Anoeta, eh, o com algun més, però... Però, però parle amb este mateix sistema no sé, és que n'ha canviat tantes voltes n'ha canviat tantes voltes jo crec, sincerament eh, que Nuno té un plantillot a la seva disposició crec, i ho dic sincerament que Peter Lim ha fet una <clears throat> inversió milionària en el València per a canviar la cara a aquest equip i me dóna la impressió que probablement el que ha buscat amb els futbolistes o el fut tipus de futbolistes que s'ha buscat no està en consonància amb l'entrenador que els entrena i crec que eh, jo he estat eh, molt comprensiu amb Nuno Espíritu Santo crec que és un entrenador eh, que en algunes coses ha de prendre les seues errades crec que és un entrenador que a voltes eh, bueno, pues, eh, eh, maneja eh, errades que canvia eh, per, eh, mm, per esmenes, per eh, situacions en les quals ell sembla que va depenent del que va fer malament, però crec que eh, la Lliga va entrar en una fase en la que ja no se pot estar en la prova errada. Eh, com si fos la ciència. Prova errada, prova errada, prova errada, prova encert, ja no toca. Els números fora de casa del València, Folgado, són molt roïns i són molt complicats i són com per a contar-li a la gent eh, que el València amb aquests números va tindre pràcticament eh, eh, impossible jugar a la Champions a més dels fora de Mestalla eh? els de Mestalla són espectaculars però els de fora de Mestalla no donen eh? sí, però ja, això ja no crec que sigui un problema de, de sistema perquè aquest mateix sistema amb el que tu has fracassat moltes voltes a domicili és el uh -huh. que t'ha permès guanyar en, guanyar en casa a partir d'ahir la resposta jo ara mateixa no, no la tinc, no sóc capaç de trobar-la. Sí, la veritat és que és una de les eh, situacions que podem debatre esta nit en la tertúlia, perquè el mateix sistema que te dona per a casa no te dona per a fora. O perquè Encara mateix... que el canvies perquè quan el canvies en casa funciona però fora no sí, sí, no eh, el, el, eh, el canvi te senta bé a casa el casa, canvi però no, senten bé sí. en casa però fora no surti si afecta el canvi de, de sistema sí, en efecte, és una de les preguntes que poden fer-se què poden fer-se... Ara, el que és sagnant, estic d'acord amb el que tu has comentat, és un equip que ha tingut 8 dies per a preparar el partit d'avui, que no ha competit entre setmana perquè desgraciadament no té eh, Copa del Rei, no té competició europea. Si ja va eh, algun aspecte positiu de l'eliminació en Copa és que tenies la setmana neta per a poder treballar amb tranquil·litat i amb els futbolistes eh, descansats el compromís del cap de setmana i centrar-te en el teu objectiu prioritari que era la Lliga de, de Campions uh mhm. -huh. però és que ni això eh, ni aquesta explicació és vàlida avui perquè el Màlaga va jugar l'altre dia a Copa del Rei davant l'Atlètic Club de, de Bilbao no ha tingut tants dies per a descansar, el València esta setmana ha descansat dos dies el Màlaga no, el Màlaga ha competit entre setmana competís eh, en una eliminatòria exigent davant l'Atlètic de Bilbao tu has treballat tota la setmana en les instal·lacions de, de Paterna sense cap eh, cosa que, que te poguera distraure i avui t'ha guanyat el Màlaga i tu has caigut en, en la Rosaleda tenim molt de temps per a preparar el, el partit. Bueno, pues a part de la inversió milionera que també estic d'acord en el que acabem sí, de comentar. Sí, sí, absolutament. Bueno, pues les 11 i 52 eh, i anem a arrancar eh, on anem a tancar en este cas la informació del València Club de Futbol i obrir la de Llevant Unió Esportiva, que tampoc és que estiga per a tirar coets. Derrota ahir, mm -hmm. molt preocupant, Salva, perquè deixa l'equip molt tocat i pràcticament sense capacitat de eh, poder oferir-li res positiu a l'afició que ell de matí va estar a la ciutat de València, ahir de Bilbao va guanyar 0-2 i després del partit ja que fins i tot una conversa entre Quico Catalán, el president, i Lucas Alcaraz, l'entrenador. Jo crec que n'hi ha una fonda preocupació en la Casa Granota mirant com se va complicant poc a poc llevant la vida a la primera divisió. Sí, a més, Manolo, l'altre dia comentàrem que en la segona part del duel del Martínez Valero davant l'Els, uh mhm. -huh. l'equip havia eh, jugat eh, bé, havia sigut eh, probablement mereixedor d'un millor eh, resultat, un millor marcador. La setmana passada crec que també va ser eh, mereixedor d'un millor marcador en el compromís eh, últim però eh, va tornar a jugar eh, francament mal davant l'Atlètic Club de Bilbao i va ser superat de totes totes per la formació d'Ernesto Valverde. La preocupació, Manolo, és que el Llevant a hores d'ara eh, suma eh, 16 punts només en la taula de classificació si tots coincidim en que necessita 40 mínim per a salvar-se li, fa falta, li fan falta 24 punts en la segona volta, el que vol dir Manolo, uh -huh. que hauria de fer una segona volta eh, millor que aquella que va portar el Levant a jugar en Europa Uf. de la mà de Juan Ignacio Martínez. Complicat. És a dir, necessita fer una super segona, segona volta, ja el, el Levant Unió Esportiva. Certament. Bueno, pues en el dia d'avui, eh, Salva, eh, hi ha hagut presentació, en este cas... Eh, sí, de Caluche, de, de, de, de Ivan Ramis. Ramis i ha parlat, Quico, de tots estos aspectes. Sí, sí, deixem la Eh, comencem el discurs del president Manolo uh -huh. per l'assumpte i pel problema de eh, Brian Ruiz, del que ha ocorregut amb Brian Ruiz sí. i del que eh, impedeix... Brian, Brian Ruiz pot jugar o no pot jugar en el Llevant? De moment va? encara no té la resposta al conjunt eh, Granota. Mm. El problema l'explicava d'esta forma Quico Catalán. Lo que ocurre es tan sencillo como que a la hora de, de, meter la documentación y los datos de, la operación de transferencia, pues los datos están metidos, pero los contratos llegan en el último momento y cuando llegas a meterlos están fuera de plazo. Eh, un minuto, pues, pero ese minuto eh, a efectos de TMS lo que te impide es que, la aplicación te lo, te lo tramite en ese, en ese mismo momento y, y por tanto que eh, la Federación Española de Fútbol no pueda eh, dar por bueno eh, esa, transferencia, ¿no? Si luego además le añades a, todo eso, pues que, que, los contratos por parte del Fulham pues llegan cuando llegan, eh, pues matemáticamente es, inviable, inviable poderlo poder meter toda la documentación, eh, solventar las correlaciones en, ese tiempo, ¿no? Y, y ese minuto, pues ese minuto es el que pues que ahora un minuto pues decide un partido, un minuto está diciendo eh, un fichaje, ¿no? Es, triste, pero, pero es así, ¿no? El lleva Manuel que está esperando la respuesta de, de FIFA Para saber si va a poder contar o no A Brian Ruiz sobre la problemática de este últimas horas... Con la incorporación del futbolista de Costa Rica a Insistíquico... no es cuestión de ser optimista o, negativo yo, yo, soy intento ser realista soy optimista. La lógica me dice que, puedo ser muy optimista porque me cuesta creer que por un minuto pues no se pueda realizar la operación ¿no? pero por otro lado como es una cosa que no depende de mí estoy soñando con que me llegue esa llamada y que me digan está está todo ok no pues esperen que arribe esa telefonada que en principio no no ha arribat Manolo pero a ver si aclaréis esta, esta situació. Recordem que el termini per incorporar futbolistes o per a fer moviments de futbolistes en la Lliga Anglesa acaba a les 12 de, de la nit d'avui. No sé si una volta concloga també els concloguen els moviments en, en la Lliga Inglesa. El Llevant ja tindrà la resposta per part de la FIFA, però bueno, en tot cas anem a esperar a veure si arriba en breu aquesta solució de FIFA al voltant de si pot o no comptar el conjunt granota amb Brian Ruiz. I ja en aspectes eh, esportius... Sí pues aquí os voy a preguntar para la situación del, equipo Y si eh, Tienen dudas respecto al Trabajo de Lucas Alcaraz. Lucas Alcaraz es nuestro entrenador, Lucas Alcaraz está haciendo un trabajo y, y, soy tan tajante eh, porque no tengo ni que mirar al director deportivo, porque sé lo que opina el director deportivo de eso, porque tenemos un grandísimo entrenador, porque está haciendo un grandísimo trabajo y porque lo que tenemos que hacer es intentar entre todos que cambie esa dinámica. Yo creo que eh, estamos en el momento de dar ese cambio de dinámica y estoy convencido, estoy convencido que lo vamos a dar. Pese a, ser colistas en este momento, estoy convencido que nos vamos a salvar. Porque creo firmemente en el trabajo que se está haciendo, porque la dirección deportiva así me lo ha trasladado, porque creo firmemente en, las miradas de los jugadores que vi ayer y estoy convencido de que ellos mismos, ese mismo entrenador y nosotros y el público y la asociación y la sociedad de Levante son los que van a conseguir el objetivo. Estoy convencido por otro lado, estoy muy, muy jodido, pero estoy convencido. O sea, yo creo que para nadie es bonito vivir esta situación, para nadie es agradable sufrir lo que estamos sufriendo, pero estoy convencido que estamos en el camino y que vamos a salir de ahí seguro, o sea, seguro. Mínim 24 puntos. Complicats. per sumar al Levante en la segona volta. Ràpidament, escoltem Ramis y Uche en el seu de presentación hablar también de forma positiva sobre la salvación No, está claro que el club hizo un un esfuerzo muy grande para que yo pudiera venir aquí. La verdad que el interés que puso fue máximo y la verdad que ese interés tan, fuerte y tan grande que pusieron sobre mí pues me, llevó a convencer. Hubo, tenía más opciones y la verdad que la opción del Levante era, la primera, ¿no? Eh, por el interés que pusieron, volver a España, volver a la Liga Ah, en, eh, en, primera y la verdad que muy contento. El esfuerzo que hicieron por mí voy a demostrarlo yo también eh, en, el campo luchando al 100%. Hablando de Levante, Levante sabemos, Levante es un gran equipo. Donde está el equipo ahora no merece estar ahí abajo, pero bueno, que estoy convencido que al final de la liga que, que vamos a salvar, que es el objetivo. Va a ser duro, pero vamos a luchar hasta el final. Les paroles tan deutxe com d'Ivan Ramis espero que li puguen tirar una mà al Llevant Zona Esportiva. A les 12 en punt de la nit, temps per arrencar el, el temps de debat, tertulia i anàlisi així a la 97 punts de ràdio, així a Esports 97 nit. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi així a Esports 97 nit en la de ràdio estem eh, ja amb tots aquests contertulis el tercer imagina que Julián Montoro el director de Superdeport estarà tancant eh, pàgines eh, sobretot en eh, àrees i vistes a la portada de demà no serà d'aixes eh, imaginatives, ingenieres que a voltes a les que a veces se sorprenden los companys de Super, si me o al el contrari por eh, portada que en el día de mañana yo creo que ha de pegar una repretonet, continua pero así, Salva Folgado, que ya a ver unos cuantos quantes te davant del micro he eh, Folgado, una coseta B. el eh, cert, el Málaga, el Málaga. Estaba repasante la próxima jornada de Liga. Mhm. El Málaga que acaba de superar Valencia visita el Ciudad de Valencia este cada semana. sí que és veritat, el, el Llevant d'una esportiva tampoc té fàcil el Llevant, eh? davant d'un Màlaga que ha demostrat que no és de l'altra cosa perquè és un equip treballat. Sí. Treballat justet, però treballat. I dalt té molta, té molta qualitat, dalt, eh? I dalt, els tres mitges puntes, la veritat és que han malejat el baix el futbol. Joan Martí, hola, Jaume, què tal? Bona nit. Per dir alguna cosa? moltes noches. Malas. <laughs> malas, malas, com està perquè ens, ens hem tornat a, a quedar molt decebuts, Jaume. Sí, perquè s'havia creat també una realitat que ha sigut falsa s'havia organitzat com si jugàvem una final d'algo uh mhm. -huh. el desplaçament, dies, temps, hores i crec que n'hi ha coses que, que on s'ha de demostrar en el camp i no fer estos apartats espectaculars que al final eh, demostren eh, jo penso que un poquet de soberbia no? anar allí, ara se en tantes hores el desplaçament és que no, no me cuadra. No te cuadra, no te... No, perquè després tot això jo vull... El equipo no dona la cara. Materializaron en el camp i fer-lo para que me val. Eh, le estem fent una pregunta fundamental, eh, encara que la gente está opinant com sempre lliurement, en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Eh, estem fent una pregunta i és per què pensen que el València baixa tan fora de casa? Jo no tinc una... Eh... No, però perdona'm una cosa, m'agradaria... Eh, és que la reflexió que ha fet Jaume a mi no se m'havia corregut, però... Sí, és que té molta raó, o sigui, Jaume crec que interpreta que avançar... Vull dir, que canviar la planificació de la setmana, eh, viatjar abans de temps eh, a la ciutat en la que jugues el, el teu partit que tot això ha pogut, ha pogut passar-li factura també, Jaume, al... Sí, és que li està passant factures de qualsevol fet que... Alterar la, alterar la, la rutina, no? La rutina normal, i exagerar el desplaçament, exagerar el temps, i exagerar d'alguna manera el, com si este partit fora quasi impossible guanyar-lo, perquè clar, al final, quan te desplacen tant de temps, això és un miura, i bueno, el miura, a la veritat, en comparativament ho ha sigut, però per desmèrits del València. Mm. Eh... És curiós, eh, però és cert que esta setmana s'altera la rutina, se va descansar dimarts, se va tornar a descansar dijous, se viatja un dia abans, en este cas a, Málaga, Màlaga, se treballa allí i bueno, al final el, el fruit de tota aquesta eh, alteració de, de la rutina habitual pues ja l'hem vist, que no ha, no ha funcionat. La veritat és que s'haurà fet amb la millor intenció possible, però és no, cert sí, que, sí, que té Jaume que, que no, no, no, el que té Jaume té, té molta raó. <laughs> no ha funcionat, eh? Bueno, pues eh, mm. ya está para sí el director de Superdeporte, Julián Montoro, ¿qué tal? Julián, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Perdí alguna cosa? <laughs> bueno, anem. Eh, mal asunt, eh, jo m'estava estaba la fent eh, una interpretació al voltant de lo que per ha sigut un València que igual pues, eh, ha alterat massa eh, les seues rutines de treball a l'hora de, de desplaçar-se a Màlaga, etc etc. Eh, jo, a veure, no havia caigut, és cert, no, no he mencionat aquest raonament, Jaume, no perquè eh, no el considere, i ara explicaré per què... Però suma, eh? Igual. Vull dir, és un només. Mm, a veure... Perdona. El que sí tinc clar és que no, no havia pensat en ell vull dir, és una cosa que a mi no se m'havia corregut i, ho reconec tinguis els meus anys pensaràs és possible, <laughs> és possible el que m'agrada és el teu moño els teus anys bandido eh, però si més no eh, en este cas eh, jo podria acceptar i ser raonament si no haguera vist paperots com el de Balaïdos com el de Riazor com el de Anoeta si no haguera vist aquests paperots podria pensar que el fet d'avançar i ser viatge... Però com ja no és la primera volta que veig un València que fora de casa deixa molt que desitjar, no sé fins a quin punt pensar, no el descarte, eh? però no pense que puga ser un fet determinant, perquè és que eh, jo l'impressió que tinc és que este equip fora de casa dista moltíssim del que veiem en Mestalla. Jo, no sé, jo, jo no sé per què... una frase i pensa que seria, ho resumiríem tot. El València té un gran problema. Un gran problema. Quan se desplaça. Sí. Però un molt gran. Sí, sí, i, i de fet ja dic, és, és la pregunta d'avui en el Twitter, eh? en l'arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, estem preguntant què li passa, o què penseu que li passa al València fora de casa. Jo no sé, eh, Julen, si tu també estàs d'acord amb mi bueno, no sé si estàs d'acord o no eh, però la realitat és la que és els punts són els que són jo estava fent el counter que li he eh, dit i que li he mencionat als nostres oients l'Eibar ha guanyat ha tret 15 punts lluny de Purua el València n'ha tret 13 crec que són números eh, que demostren ben a les clares que així n'hi ha un problema i n'hi ha un problema important jo estic d'acord amb tu eh, el València ha palmat viatjant en el dia viatjant el dia anterior per la vesprà i viatjant el dia anterior per el matí, sí. ja ho té tot. Correcte, ja, ja no tens la dinàmica, la dinàmica complicada de la setmana la tenia més el Màlaga que el València. Sí, venia de Jordi Chou, si no recordo malament entonces no o siga no sé no he, no he sentit lo que parlàveu abans per, però, però sí, eixa, bueno, eixa excusa se m'havia escapat a mi <laughs> he sentit antes però Correcte. eixa se m'havia escapat eh, jo eh, deia sí que és cert quan començà la temporada i jo assumisc la meua part d'equivocació també parlar de les errades dels altres però tu també eh, has de mirar les teues jo creia que tenia mig catalogat en uno i vas dir, te'n recordes, en alguna tertúlia ho parlarem eh, tècnic eh, mourinista de pocs canvis de sota cavall i rei bueno, me la mengi tota mm. perquè el València du ja quatre sistemes de joc diferents en 21 jornades i una de les coses que preocupa a la gent en el Twitter en el dia d'avui i una de les coses que a mi me preocupa també és que l'equip i les rutines de treball i els automatismes dels quals parlaven uno no els té l'equip en determinats moments en el qual el marcador se li posa en contra no sap què fer, no sap com manejar el partit i jo, a mi m'encanta que els entrenadors no manejen un sol sistema a mi m'encanta l'entrenador que maneja varios sistemes però també me pareix excessiu estar canviant cada 3-4 sistemes, eh, setmanes de sistema perquè és que a la sí, fi... però ara porta 3 setmanes en el mateix eh? esta, era la, esta era la tercera setmana no. anem a veure, anem a veure perquè te dic una cosa <laughs> sí, espera, pense, sí. pense carregar-me totes les excuses <laughs> i que, no, no, no, no, són, no, són, totes. no, no, a veure, <laughs> escolta no, no, són, no són excuses, no són excuses eh? ha, el Què? problema és que no veig els jugadors jo no veig els jugadors el, el València el, la primera meitat de, de, de lo que portem mm, Nuno, diguem, que millorava a, la majoria de jugadors tenien una bona versió del camp i pràcticament a tots es, es millorava jo fa temps que no veig a molts jugadors no veig a André no veig a Negredo ja no veig a Alcácer tampoc no sé no... el els jo crec que la incomoditat eh, dels jugadors en el camp és evident mm, m'han mm, dit que, que ha, ha llevat a Parejo perquè per decisió tècnica uh mhm. -huh. sí, perquè tenia tarxeta se parlava de que podia jo crec que l'ha llevat perquè l'ha vist tan descol·locat i tan desesperat I que l'expulsió era imminent i en una targeta després ha tingut la mala sort que lleva Parejo perquè no l'expulsen i, i a 4 minuts <laughs> expulsarà l'altre no? però, però l'ha llevat perquè està descol·locat no, no, no, no, no ho veig sobretot eh, això és molt, molt, molt evident en tots els partits de fora de casa al equipo el desmonten eh, eh, en, Vigo y eh, Nolito te desmonta en, un jugador eh un uno. uno correcto había un tal ahí Castillejo correcto que, que, que, <laughs> internacional no, te descoloca te descoloca el equipo y, y, y cap jugador cap jugador dels que están és específic esa posición que están en escostas por ejemplo Parejo André entonces enseguida pues, el equipo se, se, va jo añadiria una cosa que, que pense que, clar, al final hi peguen tantes voltes que passem per el mateix puesto. Jo crec que el València avui, igual que altres partits que ha jugat fora i, i normalment el resultat ha sigut contrari, uh mhm. -huh. avui ha eixit molt bé, ha eixit accelerat, ha eixit accelerat però en positiu. En ganes pareixia que anava mitjant tot i després, a poc a poc, quan t'ha vist que passaven els minuts i que aquest nivell de xoc que ells pensaven que era autèntic no marquen gol, comencen a ficar-se nerviosos fan que l'altre equip desperte i al moment de l'altre equip desperte li deixen, diria la delantera d'aconteciments de, de, li deixen eh, dominar el, el, el centre del camp jo crec que eh, hi ha que fer eh, com si fora eh, dos apartats jo crec que eh, podem entrar en el partit d'avui i podem entrar en el global el que és el València fora de casa val? el eh, partit d'avui té unes característiques Però que moltes són mm. mimètiques a lo que li passa a lo que li ve passant al València fora de casa i altres no <coughs> jo crec que avui València els primers 20 minuts no està malament va xafant el darrer de joc, sí, va arribant... buscava va, va el gol fàcil i diu, i a partir d'ahir ja comença a jugar. Correcte. Eh, però eh, sí que sé que a partir de que marca el Màlaga, l'equip se diludix. Eh, a mi m'ha agradat eh, molt una de les, un dels raonaments que, cap a la Julen, de que no veu els futbolistes ja m'he passat el mateix, fa de casa ja fa temps que no veig futbolistes millorats però mm, en aquesta idea de lo que ha de ser un equip que tinga clar com i a què hi ha per a mi un fet determinant que és el València des de fa tres partits venia jugant en un sistema en el qual ho basava tot en els quatre pivots quatre jugadors del centre del camp Eh, de la zona eh, de mig, vull dir, no tenia jugadors, no tenia un Petty, no tenia un Fegulí, no tenia jugadors específics de banda. Eh, estaven jugant en 4. Bueno, avui ha començat en 4 pivots i s'ha carregat a tres dels 4. I perquè no tenia 4 canvis. <laughs> si, no, si, no, quatre, eh? si no, va, va Enzo Pérez per l'aire. En efecte. Però també te denota que un sistema que està basat, o el qual el principal punt de diferència amb la resta és que se en 4 homes del mig del camp com per exemple feia moltes voltes el, el, el Villarreal de Pellegrini, que no jugava en homes específics de banda, sinó que algun centrocampista acabava caiguent a la banda, però no tenia homes específics de banda, i el sistema que està eh, fonamentat en aquests quatre mm. jugadors del mig del camp, de quatre te carregues a tres. És un detall interessantíssim. Per a mi mm, vol dir que no ho té clar. No acaba de tindre-ho clar i en quan la cosa no funciona pues, mm. a canviar, a canviar tot Hosti, tens que administrar un poquet del partit i com va el partit no? i crec que tan important és fer l'alineació com tan important és quan veus que els temes que tu has previst no, no se materialitzen tens que, com buscar. això, tens que buscar pues, una zona, una mm altra zona un altre sistema tens que veure la mà de l'entrenador ahir és quan s'ha de que veure la mà de l'entrenador i normalment el que deixes dormir és com ixe que diu que s'està pagant, s'està pagant, s'està pagant, mm. -hmm. i passen els minuts i ja, ja pots rodar. I al final tu vas fent bo al contrari i al final contrari no te col·leja perquè avui, per exemple, no avui, teniu sort. Eh, avui Alves ha tret dos parades com a mínim del 2 a 0. Per tant, dos. això ens ha passat en molts partits i per això dic que el València té un problema. Un problema molt greu perquè realment eh, el que mos ve, eh, per una banda, sabem el que ens va passar en els equipos dèbils però després tenim la prova de l'alcohol sí, així en els tres equipos grans ho han fet de xapó però ha sigut en casa la no fora ja, però, a, a lo millor això va ser la bona notícia però, la, que fora, però el València ja posats, ja, és... ja posats però el València no pot endur-se quan diga que jugar un partit al camp que tu vulguis endur-se l'afició no, l'afició està en casa i així en casa fa la seva feina però quan toca esteu fora no te pots endur l'afició eh, i els que van tenen molt de meritori però lògicament van els que poden van els que poden i l'equip no, pot, no, no pot l'equip sí que no fa fora la feina que l'equip que l'afició fa en casa encara sobre aquesta història dels 4 mitjans i acabar llevant a 3 en el dia d'avui eh, se li queda folgado alguna cosa per dir però nosaltres hem de fer una pausa obligatòria per a la Publi 12 i 4 vos recorde la pregunta en el Twitter arroba esports 90 nit arroba esports 90 nit per què el València baixa tant el rendiment fora de Mestalla és la pregunta pregunta que estem fent vos esta nit 12 i quart, una pausa i tornem de seguida Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Coneixes la nueva tarjeta Twin de Metro Valencia? Es una tarjeta moneder on carregues el teu saldo en euros y podes viatjar per tota la xarxa de metro y tramvia de manera más fácil, sin preocuparte de les zones ni dels transbords. Y els viatges eixen a preu de monometro. Pots informarte en el els de atención al cliente o en la web metrovalencia.es. Amb la nova targeta Twin, tots els teus caben en un único títol. El metro que arriba. Som mobilitat. Generalitat. Nuevo Lexus CT200H híbrido. El primer compacto premium híbrido del mundo. Con 136 caballos de potencia full hybrid y uno de los consumos y emisiones más bajos en su categoría. Nuevo Lexus CD 200H híbrido. Ahora con 3.000 euros de equipamiento por 22.900 euros y financias con Lexus Financial Services, plan Vive 6 incluido. Lexus Amazing in Motion. Descúbrelo en Lexus Valencia, Avenida de las Tres Cruces 42. Llega enero y en Canal Plus te traemos más fútbol, más goles y más partidazos. Disfruta ahora de la Liga, la Copa y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Canal Plus, abusa de tu imaginación. Abónate ahora llamando al 902 18 11 11 y te lo instalamos en 24 horas. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, unos auriculares Philips de gran calidad, con un sonido claro, nítido y potente que le proporcionarán una audición perfecta, muy cómodos para un uso prolongado, por solo 9,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano, el domingo 8 de febrero, la cartilla, con la garantía de Philips. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo Díaz y Avenida General Avilés 46. Sports 97 Meet. el teu equip, la teua Radio. 12 y 18, en ese eh, buscar, en ese peregrinar de sistema en sistema de un Espíritu Santo, eh, estàvem donant una dada que era que eh, el València últimament estava jugant en un sistema fonamentat sobre quatre migcampistes, sobre quatre mig centres, eh, sense homes específics de banda, bueno, pues avui queda desmuntat aquest sistema per un Espíritu Santo quan en els canvis Folgado uh -huh. lleva a tres dels quatre migcampistes i desfaig el sistema. Jo crec que és una pista de lo que va ocórrer la pròxima setmana davant l'Espanyol. Jo crec que no va carregar-se el sistema. Va tornar a canviar del pues sistema. Pues l'Espanyol que l'ha fet tu gran t'està esperant. Jo tinc claríssim que no torna a canviar el sistema. I tu al final... creus que per a l'Espanyol... A veure, Salva diu que Nuno canvia el sistema per a l'Espanyol. Julen, tu creus que canvia el sistema contra l'Espanyol? Sí. Jaume? Anem a fer lo mateix. El mateix, el mateix sistema. No, no, que anem a fer lo mateix contra l'Espanyol. A què te refereixes? A lo que, fe, a lo que han fet avui. Sí? Bueno, la pregunta no és ja, la pregunta és penses que va canviar el sistema contra l'Espanyol? És que no, no penso res ja, eh? jo no, no, me, <laughs> no me dona fiabilitat de lo que puga no. fer l'home. Jo crec que sí, jo crec que avui... Però ets molt negatiu, No, home, no, jo, sí, Tampoc és això, eh? No, no. A ah, veure, jo crec que avui hem tingut la, la, la, ho apuntava, ho he apuntat al llarg de la retransmissió, ho ha apuntat Jun en l'inici de la, de la tertúlia. Eh, alinea el seu pack complet de, de mitjcentres i ne retira tres i perquè, com diu Julen, eh, no podria fer un altre canvi, canvi si no s'haguera carregat a, a, Enzo i mm -hmm. s'haguera carregat a Felipe, que el tenia en, en la banqueta, i el s'haguera canviat als, Però, però tant, als dos. Jo crec que... És el que ha dubtat. Pues el que dubta i canvia, tres, pensa que és perquè algú li ha fallat, i clar, pràcticament ha sigut tots. Sí, però per això te dic que contra l'Espanyol canvia el sistema i al final Manolo Nuno manté els sistemes mentre trau resultat. Quan no trau resultat, canvia. Vull dir, eh, amb este sistema se guanya l'Almeria. La primera part del partit contra l'Almeria va ser molt semblant al partit d'avui a, uh mhm. -huh. a la Rosaleda, molta confusió, molt de caos en el, en el mig del camp, sí, en però... la primera vegada que jugaven els quatre junts. Però en mateixos l'altre dia li guanyen al, al Sevilla. I ben guanyat. Avui, i ho ben, ho ben guanyat. Avui perden contra el Màlaga. Al final, dos victòries i una derrota. Jo crec que no canvia el sistema contra l'Espanyol. Estic convençut. Jo, en, en el fons, opine com tu jo crec que per a l'Espanyol hi haurà canvi de sistema i al final crec que el problema i de fet en la roda de premsa que hem tingut mm. un problema no puc sentir la salsera ha, eh, sí, ho ha deixat prou clar eh? ha ponderat eh, les característiques d'homens com Febulí o Piatí centrecampistes de banda Febulí A de tornar, no sabe encara al día Pero ha de tornar esta semana Porque ya está fuera de la Copa África No, ya, ya Sí, pero això no va dir día que Piatti estará ahí, ahí, entre este partido Y el de Getafe Para a tornar. Sí, pero futbolista de banda Tema, no Vull de Rodrigo de Pol Es un futbolista de banda. ¿Por qué no juga Però Rodrigo? es mes de, centre que de banda. Dit el Nuno, eh? No, no, no que estigui... Rodrigo de Pol Estaba jugando en Argentina en banda. Que arribi si Sillé el veig a per dins és una altra història, però futbolista de banda en Rodrigo però de Pol sí. té un futbolista de banda. Ha vingut utilitzant a Rodrigo de banda uh mhm. -huh. pràcticament tota la primera volta. Ja no l'ubica en banda. No me val que diga que no té futbolista de banda quan podia haver jugat amb els que, teu, amb els que tenia avui, podia haver utilitzat futbolistes de banda. Però no, no Negredo t'està marcant la necessitat de jugadors Clar. de banda, però el sistema conjuga i remata, per tant, i se te condiciona els jugadors mm. o l'estiu dels jugadors. No te'l condiciona perquè, perquè, perquè, ah, porta, no tres, vaig clar, perquè porta tres partits que juga sense futbolistes de banda. Ah, pues, entonces Negredo no, pues, quisca un altre i la juguen a toca, toca, toca, i quan el que més arriba... Eh, claro. Raro. Que futbolistes de banda tens, no els utilices. No, no, Negredo eh. necesita futbolista de banda, sí, sí, però no poses. Eh, pues, ja. No fiques a Negredo, fes una No, no, deixes, ja, ja, deixes, no, no. L'únic no, futbolista... O Cancelo, acaba xurant, o, o Cancelo... Acabes les bandes en el lateral. Sí, clar, i me fa el mateix. El pues, es, sí, sí. Chiques, que és un lateral esquerra i el Puig El però el Xiquet ja, la primera part ja ha fet... Ja no puedo pot fer tot. Clar, és, único és l'únic que apucha el valor. El se fa molt L'únic que encara davant. Però eh, ha fet a través el mateix, la segona part. I quasi que remata. El problema és que aquest sistema que algun dia te pot vindre bé, o jugant en casa, o... No pots abusar. Però, al, en efecte, l'abús fa que l'equip siga molt llarg, que l'equip des de que Gallà arranca a córrer una jugada o Cancelo fins acaben rebentant però ah, el que acompanyar a també Cancelo hi havia jugades que se n'anava donant un autopàs se n'anava al final el tercer li llevava vull dir tenia però... 35-40 metres per davant per a córrer a la, vull dir, a la fi mira que és la mare de Déu el plan, el plan és ese que pugen els laterals i centren els laterals però què provoca que si els centrals no estan atents per acudir a banda Fuego no està atent per a fer la cobertura uh mhm. -huh. i en este cas això Parejo, això Parejo, clar, Parejo o André, que no són futbolistes de banda, no cauen a banda per a tancar el forat que deixa la teva quan puja Saps que Pues sistema provoca que, que te guanyi l'esquena molt de voltes que la banda d'això estan ocupant uns el puesto de altres i se, a vegades se doblen les zones Claro, a Voltes choquen Fuego y Parejo, Fuego y Enzo, Enzo y André, porque tendiesen a buscar la mateixa posición posició. El, día de Meriau... El que tu estàs dient, Jaume, ja, ja Salva detectar. a dar al, al joc, Y todos son del mateix joc. Choquen Choquen ahí. Xafaldalla. <laughs> <laughs> en efecto eh, eh, eh, entre se chafen Y la cosa no, eh, no está clara. jo eh, torno a dir, sóc de la manera de pensar de Salva, jo crec que per al parit de l'Espanyol eh, no, no va tornar a canviar el sistema i pense que va tornar a canviar el sistema perquè a la volta tinc més clar que uno no té clar el sistema del, en el, en el, eh, que li va bé a aquest equip exacte a mi me dóna la impressió jo, que jo mm, pense no perquè jo diga que ho pense no? jo ho pense per lo que he sentit dir a Nuno per, l'he sentit parlar de, de, que de els homes que me venen, que, que no els tinc mm. ara, mm. Ah, eh. con los, eh, com dia, con los eh, efectivos que tengo, mm -hmm. he, he jugado así, ¿no? Uh mm-hmm. -huh. me vol dir que quan tinga 3 jugarà d'altra manera. Jugarà, sí, és de veres. Sempre justifica sistemes en base a absències. Però que els sistemes es fa ell, i ell és el responsable dels sistemes. Jo sí, crec... clar, sí, sí, sí i ells són entrenadors sí, sí, sí, del sí, sí. València i de que del València a disposició lliures salvo que tinguin lesió o sanció o excursió en el cas d'este últim que ja acabat tenia que haver tingut l'interès que tenia que estar així però hem assistit molt de voltes a no està parejo canvia el sistema y te diu el he perquè no està parejo. Sí, sí, ho digo, eh, no està Gallà, o no, en, això ho diu directament Vigo, canvia el sistema, no tenia Gallà. Ara, no té futbolista de banda, juguen els 4 mig centres. Pues... Vale, però al final, quan tens quan tens a tots, a què jugues? Però quan Quin és el teu sistema inicial? I quan t'has rematat? No, no, si estic d'acord. Ah, és que el secret és això. Eh, a mi me dona la... Eh, la impressió de que això és un problema que l'entrenador té en virtut de com dins del seu cap vulga eh, donar una prioritat a un motiu per a fer ho i m'explica, que crec que no, no m'he explicat o no ha quedat clar el que, no. no, no, no, no, no, dir, sí. Eh, fa tres setmanes Eduardo García de Miki en, una, en un dels eh, dels seus raonaments va dir me dóna la impressió que Nuno fa busca sistemes on li puguen anar cabent el major, el major número de futbolistes que ell considera importants de la plantilla més que el que li vinga bé al conjunt que tots els jugadors preeminents, que tots els jugadors que tinguen una presència, o tinguin un, un diners, o tinguin una presència important dins de la plantilla, tinguen eh, cabuda en l'11. I me dóna la impressió que si vol canviar de cara a la setmana vinent, hi ha futbolistes que no li van a poder entrar. Però, però ha... dir, o no li entra Parejo, o no li entra Fuego, o no li entra eh, Ento on orienta l'André dels 4 si va ficar-lo més de banda però tu no pots agarrar els, 12, eh, els 11 jugadors millors que tingues per qualitat per exemple i alinear-los i dir, ala, a jugar tens que agarrar els 11 jugadors eh, que traguen un rendiment com a equip. Que facin el bloc, en efecte, en més equip. fort. I a vegades és possible que en banda, en interior, exterior, en defensa, jugarà algú que comparativament serà inferior, però en el conjunt fa equip. Acotarà millor... Però clar, si tu agarres... Voy a alinear por coste pues, eh, fa, ja veus, Pepe, Pepito... Per que... aquest... o, per, no, no, no. O, per, o per pes específic sí, no, de la eh, plantilla. Eh, pes i coste, al final, família. Bueno, vale, perfecte, te la, te la compré. O sigui, acabes de fer una acusació molt greu eh, no, sobre no, l'entrenador. No, jo no, dic, jo dic, no, jo dic, jo dic, espera, espera, para, para. És una idea. Sí, sí, sí, a veure, és una idea. Para, no, jo no dient que l'entrenador... No. Ella diu lo que digue un... Jo eh, dic que en la teoria d'Eduardo García Velda, Miki, no me fiques a mi el mort, però que la track perquè me sembla interessant de cara a saber és per què, una idea que l'home va soltar per tants canvis de, de ni té per què ser la ni té que ser perquè eh, no ho aprovem eh, ell eh, la, Estem la, ell la teoria que tenia és, és que presunto culpable en efecte és que moltes no, voltes ell, no, ell intenta que buscar que ten, sistemes però vols dir que és com el meu xiquet quan vol que tots els millors de qualsevol equip juguen junts i jo li expliquen no tenen no que, puedo, no que jugar un defensa té que jugar un central exacte, pues mira cada un té la seva funció no, no, no, no i xueres i jugues, jugues millors no, claro. no, que no, no tan descarat no tan descarat perquè ja pogués desperlir inexplicables no seria greu eh escolta, eh, és, és una manera de, de gestionar la plantilla en la qual tu no estaràs d'acord, lògicament, ni jo tampoc. Ni, ni, ni és normal. Ni és normal. Però sí que sembla que a voltes el futbolista preeminent no ha donar-li una entrada o no deixar-lo moltes voltes allunyar del nucli dels futbolistes que juguen els partits i sembla que per això a voltes va canviant en funció de lo que te dic si és si atenem a la teoria de Miki i atenem a la teva teoria és a dir, va canviar el sistema jo t'he dic que no l'entén tots ja hi, i ahir sí que tindrà un problema jo crec que eh, n'hi ha, un dat, ha una dada sí. priorística que desmonta la teoria de Miki perfecte, que és, ja <laughs> és que él, es el que se empeña en que venga Enzo Pérez. Mm? voy a decir él es el que vol a Enzo Pérez. Ell, adecua el fichaje de, Enzo Pérez a una idea que ell vol fer. No, no es una cuestión de que tintos estos shorts y con vull a todos, pues tiene que hacer este sistema. Mhm. No, ell no a Enzo Pérez fa un mes y pico. y el demana. pero ell sabrà més que ningú que el vol. Això estic dient. En quina posició el vol? Una cosa és que estiga me més o menys encertat. Me no, però no anava per ahí. <laughs> Sí, no. sí, és que jo estic no. per ahí. Claro. Tu demanes un jugador molt important. Clar, però molt va, va fer el que està fent. O, o, ho ha fet tres partits seguits ja, des de que està en Zopere Però se demana per sí. fer això. Mm. Mm. mm. Però no, Sí. És que en principi li demanava, eh, eh, semblava que el demanava per a jugar en, en 5 en el mig del camp. No. En un principio a recordeu el día del Madrid. Pero si ¿eh? no van a cabre a lo amplio eh, no? <laughs> Al final... lo que vos dir es que pensaves que era utilizarlo en que de Javi Fuego. y deixaria fuera de equipo a Javi Fuego. No, que de, no, de, no, no, era la idea Esa de ella eh? Y se está demostrando que no era a día hoy se está demostrando que no era Pero en els primers partits se va a demostrar Cuando ell no está no fuego Pero Javi Fuego estaba sancionat el dia del Madrid. Contra el Real Madrid. Correcte. ¿eh? És l'únic partit que no ho va fer. I Enzo, i Enzo no. funció, funciona també en aquesta posició. Sí, sí. No, Però automàticament després, quan jo pense que va mantindre-ho tot... Lo qual demostra... Tots pensaven que, que podia mantindre-lo. Torna a clavar a fuego. Perquè ho hem parlat en altres mm, programes mm. És, mm. eh, sí, sí que és un sistema que al València li ha anat bé i li ha funcionat i bueno, igual, Aquell igual ha canviat perquè la idea predeterminada mm. que té ell és eixa. I no sé si dona compte d'una cosa, igual és... Mm, quan ha retirat Parejo uh -huh. és el moment en el que Enzo Pérez ha donat un pas endavant i ha jugat millor que ho estava fent abans. Vols dir que si solapen Parejo i Enzo Pérez? Inclús se tapen? Se tapen? No sé si ha coincidit, ha coincidit Parejo, però no sé si ha coincidit també la retirada del terreny de xoc de, de Però és que avui tenia en ese moment, Valleja. En aquest moment ha crescut Enzo Pérez. Amb més presència, amb més arribada... Jo he vist més... Se n'ha vist... darrere també el Màlaga i al final... He vist més a, a Enzo, no sé si ha sigut eh, casualitat el que mm. ell diu de que el Màlaga ja estava rit, t'esperava per eixir, o si juga també no sé, al tindre més responsabilitat i poder eh, eh, fer el seu paper pues en aquest moment a, M. Però vols dir, Salva, ho estàs intuint de que resulta que el xor que se molest, que, que, que, puesto sí. que se moleste molt de voltes és que entonces lo que, la funció que estan fent és que més de tindre un, un mig defensiu d'una manera estan jugant de dos mitjors defensius i això mm -hmm. pot lastrar també el conjunt de, de produir el xoc Bueno, les 12 i 32, anem a fer una pausa per la publicitat, encara molts interrogants en la nit d'avui nit complicada per al seguidor del València després de veure com el seu equip no tan sols cau, que això és un xoc i pots guanyar o perdre, si més no, el seu equip també fa un paperot en el dia d'avui, perdent 1-0 eh, a Màlaga i sobretot deixant la impressió de que l'equip no té res a veure amb el que juga a Mestalla i sobretot amb la impressió de que l'equip està molt en aspectes tàctics, en aspectes tècnics de eh, rutines, rutinas que decía eh, en un principi de temporada Nuno Espíritu Santo, encara moltes coses de les que comentar. 12 y 33, per cert, eh, vos fas la pregunta però no me la responga ara, vos la demanaré després la resposta. Però penseu que podria començar a preocupar-se Peter Lim de la inversió que ha fet i que l'equip amb esta cadència no arriba a la Champions 12.33, fem una pausa per a la Publi i tornem de seguida així a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, unos auriculares Philips de gran calidad, con un sonido claro, nítido y potente que le proporcionarán una audición perfecta. Muy cómodos para un uso prolongado. Por solo 9,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El domingo 8 de febrero, la cartilla, con la garantía de Philips. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Si te agrada el Sport esta es la Teguasita cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 12 y 35. Venga, rápidamente en les qué respuestas pero qué qué el Valencia baixa tan fuera de casa. Jesús Sepúlveda, no será que el rival Vais en el nivel a Mestalla? Ya ya está explicat. Siempre che. Eh, no, porque un insult Y no va a echar el insults. Consensador Miguel, me encantaría que el uno se hiciera esa pregunta y diera con la respuesta. El número 12 del Valencia. Lo único que está claro es que esta temporada los goles los marca Mestalla. Y cae, Diu, porque, porque no se les va a recibir cuando llegan en autobús. Miguel Perona porque Nuno no sabe qué hacer con este pedazo de plantilla. Un cero a la izquierda. Nuno, vete ya. Xavi Simón diu falta de entrenador. Jorge diu cuando no hay automatismes y fluidezas, falta de costumbre, falta de trabajo y, sobre todo, falta de estilo definido. Bernat diu Nunay. Eh, mes Peña Valencianista del Facebook. Hoy hemos hecho honor al Día de la Marmota. Esto ya lo hemos vivido muchas noches. Muy mal. Espabilad. Muchas noches. Muchas noches. Muchas noches. <laughs> Joan, el per cert, que fins a mitad de març eh, Joan diu, pot que la condición física es note més fora perquè que de temps despenta de la afición... Parejo, pichichi, casualidad... Carlos Expert ...salud y força, vergonyós, patético y lamentable. Una cosa de decir... Nuno, vete ya. <clears throat> Sergio Belenguer, en Mestalla estamos nosotros, fuera está uno... Esa es la única diferencia. Correger, costa revertir la tendencia... perdedora dels últims anys i no pensar ya en B, a pesar de la cantidad de no jugadors. Moisés Martínez, la clave está en que un gran equipo necesita un gran entrenador. Y uno, puntos suspensivos. Gustavo, sencillo, no repite ni una vez sistema. Los jugadores van perdidos, no hay un patrón de juego y mucho menos automatismos. Luis recordé que en uno ve del río Ave, que no a trobar un sistema y que es más populista que se entrega Vicente Arastei, porque no tenía el puli de Mestalla en los 40. Si no corren, los juguen B y ni en presión y res. Arcadio Pérez Sanz, el equipo de casa está tan mal perquè a Nuno li ve en l'equip i no es pot jugar sense bandes Vicente Arasteri que diu tenim un entrenador que, no, que sap gestionar grups però de futbol no té ni punyetera idea era porter, senyor meu home, ja portes porters que han sigut bons entrenadors eh? Eh, diu Luis Ponce jo crec que és per falta li, eh, li falta l'ànim de tota l'afició del València i Mestalla junts Amunt diu el City invirtió mucho y hasta que no fichó a Pellegrini no funcionó con uno no farem res no jugamos y los delanteros son islotes Arcadio Pérez A no n'hi ha excuses que valguen perquè demà dia lliure, a casa hem guanyat Nuno, el València te va grande uh, Artur Andreu diu m'agrada molt la teua columna de en Levante doncs pues moltes gràcies el que tenim la de Super que se folgado jo a la volta que se parallem eh, diu eh, Marc Ferrus perquè baixa la intensitat i aleshores el futbol desapareix però sobretot perquè l'equip contrari posa moltes més ganes eh, Ricardo Pascual diu seguís pensando que la renovació de Nuno es muy precipitada. Uy, ridículo, espantoso A qué juguem? José Vicente García Lario, totalmente de acuerdo con tu introducción. Has puesto el dedo en la llaga. Amun, en casa buenos números porque hemos tenido acierto arriba, pero escaso juego salvo con Sevilla. Ahora se ven las carencias. Berni, Enzo Pérez, 25 kilos, Nuno remado otros años, acaba de empezar el proyecto y todo parece que se está torciendo. Peligra Champions. Jesús Sepúlveda, si yo fuera Nuno, llamaría a Paterna para que fueran encendiendo los focos a entrenar cuando lleguen. Jorge Nuno tiene un plantillo pero no sabe exprimirlo, tan de que me indica que no sabe tirar ya no sabe explotar un enmitjador. Mm. José Vicente García Lario nuevamente la diferencia fundamental entre casa y fuera es la identidad y las ganas. Por eso suplen en casa la falta de identidad. Roberto Ruiz dio porque fuera de casa no pots deixar bandas bandes a dos carriles y pum, fuera de casa 4-4-2 o 4-5-1 en dos interiores Arcadio Pérez Sanz no a baixat el rendimiento fuera, simplemente esta temporada no ha ningún nivel Jesús López dio por la cobardía de Nuno eh, Pita España Diu... equipo sin personalidad, más entrenador mediocre, igual a decepción. Eh, Fran Vidal está Mestalla empuja mucho y enchufa, pero cree que a uno le queda un poco grande el Valencia. Falta entrenador con experiencia. Javi Calatayud, a Soya B. no es no, resurgirán contra el español con la de la Liga. Diu... porque tiene un entrenador en fase de palizaje... falta de rodaje, le falta libreto y lo vamos a pagar caro. Eh, pero siempre Algún... Tweet Mesa Mesa a nivel diu eh, Manuel Gila, diu, nosotros pagar caro, eso dice el Olimp, lo poco que ponemos y lo que exigimos, un Valencia. Torran en Valencia, yo no entiendo por qué se critica siempre cuando perdemos, deja trabajar al uno y al final de temporada hablamos, también se pierde. yo vas a criticar el día que se la Almería, vol no nos critica Juan Pert y hecho el Valencia, digo, lamentable el Valencia. Enzo cuesta 25, es un nuevo entrenador, simplemente horrible lo de hoy. Y tampoco es normal que los delanteros no tengan prácticamente goles ...y más se supone que son top. Ricardo el en no no la de estar marejat, sense automatismes. José Luis, VCF, con un super equipo lo más gestionado que está. La respuesta a vuestra pregunta es desconocido. Mayordomo asesino, sin extremos no hay desborde. Con los cuatro mediocentros, en lugar de fluidez hay un tapón. Enzo pierde atrás. Y volete diu, eh, no pasa res, Es un partido la semana que ve a ah, pero Español. Falta, short y sobre todo eh, i sobretot resort bueno, pues, eh, 12 i 40 s'ha de preocupar Peter Lim, senyors no, la es que has dicho una cosa que no estoy de acuerdo, que tengo un gran equipo. ¿No estàs de en que este es un buen equipo? No. Es una gran plantilla. El equipo es un altre nivell que es lo que li fa falta. Val. Pues aleshores, eh, en efecte, rectifique. Jo crec que té una gran plantilla i jo, si fora el tipus que... Perquè no oblidem, eh? Així no un tio s'ha rascat la butxaca, eh? Per això. Jo si fora allà estaria preocupat. Claro. Està preocupat. Jo si fora allà estaria preocupat perquè ves que l'equip no va. I que l'equip no fa honor a l'esforç que el propietari ha fet. Però és que el propietari està pendent... Eh, dos, doble que jo. Jo estic pendent com a aficionat, però jo estava pendent doble per la inversió que fa i perquè a més té una expectativa de fer coses importants i cada partit d'estos que se punxa com s'han punxat últimament pues sí. no, no li beneficien res Salva, eh, Julen No, és que estava estava per casualitat entrant en el perfil d'Instagram uh -huh. de la filla de Peter Lim uh -huh. que està rebent molts comentaris de gent eh, que vol que li diga a son pare que no no serveix que no no serveix mira, mira si <laughs> veu, i no oís ningú, eh, te ho xure sí. però és que me ho valorava Sí, sí, pues n'hi ha, home, molts no, però n'hi ha, ha missatge de gent sí. que en anglès li diu, por favor, dile a tu padre que eh, haga, que tire a uno y que signe y que firme un buen entrenador. En el fútbol, si tú tienes un mal entrenador, nunca eh, ganarás aunque tengas buenos jugadores. Bueno, hi ha gent que li diu que li diu moltes coses al respecte de la derrota eh? i ella ha contestat que por favor dejar de eh, decirme que le diga a mi padre cosas porque este mensaje no pasa de, aquí. Y Ramón, ustedes son muy volubles. <laughs> ¿En español? No, en inglés. Ah. Bueno, bueno, respecte ja, que... És que el futbol... Clar, <laughs> quan se guanya, el futbol, se guanya li diuen una cosa i quan se perd li diuen una altra. I ell, mira, de aquí no va passar. A és que jo és que no li faig cas al... al... Eh. Ella no és voluble. Ella sempre estava muy animada, muy feliz, muy contenta. Sí, això és veritat. això és veritat. Eh, jo és que no li faig cas i, i respecte molt el que fa Salva, no? però eh, també el dia aquell que va eh, i era al pas de les crítiques després que hi ha eliminat en Copa és que crec que ja no sap el que és el València vull dir, en la seva millor intenció a lo millor fa <coughs> comentaris però ja no té ni idea ni lo que és el futbol, no, no, ni lo que és el món del futbol ni lo que és el València, per tant, per a mi això no és futbol a mi el que puga, dir, en tots els respectes eh? la filla del propietari del València pues molt bé, Clar. és una nota de color però no deixa de ser la filla del propietari del València la gent del València... No, però jo t'ho he dit perquè acabes de preguntar eh, penseu que Peter Lim uh mhm. -huh se m'ha corrit entrar, Correcte. se m'ha corregut entrar en el... Sí, la, la, vore, la, visió, la, si havia missatge oficial, no? La, la visió del València, la visió de València, si feu aquests comentaris ciutadament, és perquè moralment tenen interès que la inversió de son pare Home, eh, funcione i són, les, són els que li estan tratant d'ajudar a ton pare jo, jo t'ho dic ja, dir, les intencions vull dir, així n'hi ha un senyor que, que més o menys caurà sí. millor o pitjor però els ha posat no són volubles, al contrari que tenim interès perquè l'esforç que ha fet I a mi se materialitza i a mi me preocupa que aquest senyor no faig abonús. no, fa, mm, ja no no eh, no puga, puga, puga desanimar-se no, jo dic que no estic <clears throat> fent tot bé fent-ho mal Estic no, no, criticant no, no. que a mi em preocupa que, pu que puga desanimar-se perquè, perquè eh, la cosa no és que perquè tot el món està dient si l'equip si entra en Champions la inversió en dos, tres futbolistes l'any que ve va ser espectacular, vale ah. la pregunta és, i si no entra en Champions l'any que ve quina inversió haurem a tindre? Clar, i, i després anem a aconseguir un equip per fer coses grans? Aquest és el tema, per això jo la pregunta que, estava, que deixava sobre la taula és això penseu que pot estar preocupat el propietari? Jo mm. pensé que està preocupat, clar Eh, però també pense que Peter Lim és un home que sap el que és el futbol i sap com funciona el futbol i coneix eh, altres projectes i, i com funcionen i que a vegades les coses ixen o, o tarden més o ixen de primeres no? jo, jo per aquesta banda no, jo no estic preocupat i jo no pense que trama, si, si no ni ha Champions, això s'acaba, tal, no, no. No, no, un, no, no, jo, jo no hi mai que s'acabe. no hi serà que un colp molt important. Però no se comença el projecte, important, que és el que se vol. Però això va ser llarg, eh? eh de totes maneres, <clears throat> per suposar pues, que està preocupada per, perquè, clar, eh, veus que al final eh, sempre t'acaba faltant aquest punt per, per, a, per, a ser, no. per a ser un equip que, que, que s'imposa a, a equips inferiors, no? I, bueno, això al final... no se comporta com equips i, i no és sí, mal repetir bueno, és la hi ha vegades que se comporta com equip i hi ha vegades no, no, que no. Dic, en situacions no. quan no, aquest equip no dona la talla del nivell que té. No volem que demane que faci més, volem que faci el nivell que té. i quan hi ha un no que és inferior, que ho demostren al camp, i ja està, i no volem altra cosa. És que jo crec que Güelo que no sé lo que eh, no se cuestiona totalment és que el Valencia ha perdut en la Rosaleda davant del Málaga, que podia entrar des de lo previsible tenint en compte o sigui, el Málaga, això és un joc. Lo que el és el Málaga i tenint en compte lo que és el Málaga de la present temporada, però no ja la manera, sinó que és una altra volta els mateixos. que fracasses fora de casa. I, el davant del Màlaga el pots perdre, evidentment. Però clar, perds davant del Màlaga, però tot el món se'n recorda de que sempre fora de casa eh, te ocorre el mateix quan vens de fer un bon partit a casa, en este cas davant el, davant el Sevilla. És el mateix que te va passar a Balaïdos, quan venies de guanyar-li al, al Real Madrid, no? O lo que anteriormente va a ocórrer també en, los Cármenes davant el, ah, davant el Granada. Claro. 12 i 46, vinga va, l'última pausa i tornem per a tancar la tertúlia que no està siguent fàcil en el dia d'avui però a voltes toca fer aquests programes així a Esports 97 nit en la 97.radio los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo Díaz y Avenida General Avilés 46. Si ya tienes las tijeras Kirie, ahora puedes terminar la colección con los complementos de corte de Levante, el mercantil valenciano. Un imán donde poner sus tijeras, cuchillos u otros utensilios de cocina y un afilador para tener siempre a punto sus piezas de corte. El sábado 7 de febrero, el imán por solo 5,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces la nueva tarjeta Twin de Metro Valencia? Es una tarjeta monedero en la que cargas tu saldo en euros y puedes viajar por toda la red de metro y tranvía de manera más fácil, sin preocuparte de las zonas ni los transbordos. Y los viajes salen a precio de Bono Metro. Puedes informarte en los centros de atención al cliente o en la web metrovalencia.es. Con la nueva tarjeta Twin, todos tus viajes caben en un solo título. El metro que viene. Son movilidad. Generalitat. Si te agrada el sport esta es la Teguasita cita sports Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio 12 de la nit, 49 minuts, últims 11 de programa en el dia d'avui, eh, en el dia d'avui, que teòricament haurien d'acabar amb els gols per topejot, eh, però que Bonet ja no ha marcat, <laughs> per tant, eh, no, no, no em mires així, Arturo, no n'hi ha, no n'hi ha, vull dir, me ganes que tenia jo de cantar gol, <laughs> pe, pe, però és que el València eh, pràcticament no, no ha arribat. Eh, Ves també eh, molta gent apuntant directament o molt decebuda amb Negredo. Eh, penseu que el que li està passant a Negredo que eh, últimament entra menys en joc sobretot en els dos últims partits és una qüestió, és una conseqüència del xoc de l'equip o penseu que ell tampoc eh, encara que dona mostres de la seva qualitat està lluny del jugador que eh, bueno, pues en el Manchester City va ser titular durant molts partits fins que es lesiona indudablement ell vingué eh, d'una lesió uh -huh. complicada i llarga i ahí n'hi ha dos problemes uno recuperar ser de la lesió i l'altra recuperar el ritme de competició i també la tercera és l'edat que té doncs sempre li costa més que uns altres no? i jo penso que físicament ell encara no està bé no o sea, m'imagino que per ganes sinó perquè realment no ha fet la pretemporada com, com tocava i després ha tingut que entrar un equip que ha tingut que jugar millor antes que li tocava perquè necessitaven jo crec que ell, eh, això ho arrastra i se nota jo fins ara, fins ara no ha fet gols però l'havia vist millor mm, bé, o sigui, començava molt fluixet perquè físicament no estava i a poc a poc no sé, jo el veia en un nivell prou bo i aportant moltes coses avui l'he vist molt mal molt mal no, no sé exactament la raó no sé, no sé si és qüestió de, de sistema o no però avui l'he vist molt lent molt no sé, inclús mentalment eh, un poc fora de, del partit, no? No peleant els balons com, com és habitual, mm, molt estrany, eh? I l'ha tirat molt de menys l'equip. jo coincidís que en, en, en, Julián jo mm, havia vist una versió de, de Negredo que eh, reconeguin que no estava 100% perquè comentava abans eh, Jaume, eh, m'havia agradat molt més que la que avui que la que Willy he vist i tampoc sé si és cosa del sistema evidentment jo crec que este sistema Negredo no li convé igual que no li convé a, al Càcer però sí que és cert que avui l'he vist com molt cansat i molt, molt pesat mm -hmm. és un dels pitjors partits que jo l'he vist avui a, a Negredo ja no te parle d'oportunitats perquè evidentment si no reps eh, balons en condicions, poques coses vas a poder fer, però parle de, no sé, a voltes l'havia dit més combatiu mm, davant els centrals, oferint se més, bregant més, avui jo eixe Negreto no, no l'he vist. Uh mhm. -huh. eh, eh, vos diu alguna Tampoc cosa... he vist a Parejo, eh? Uh mhm. -huh. Jo crec que Parejo, i la setmana passada tu parlaves així de selecció, Parejo està per a la selecció quan avui mhm. rendisca, per exemple, fora de casa, en un partit com el d'avui. Uh Y el dèficit de Parejo és ese, que fora de casa, al igual bueno, que... Bueno, de Parejo i de la resta de sí, companys. Però, sí, però parlem de futbolista capital. No li vas a exigir lo mateix a Parejo que a Fuego, crec. O a Parejo que, que a Cancelo. O a Parejo que, que a Mustafi, no? Uh mhm. -huh. Parejo té una entitat superior, una qualitat superior. Val? I fora de casa? O Parejo solament juga en Mestalla? I és el capità, eh? I és el capità. Vull dir, que estem parlant de Parejo-selecció. Bueno, Parejo-selecció quan Parejo fora de casa estica per a selecció. Parejo fora de casa no està per a selecció. Qui ha tirat més del carro avui? Gallà. Gallà. Gallà. Gallà. Ha començat Cancelo sí, i ha acabat Gallà. Ha començat Cancelo, ha començat Cancelo i Gallà, i ha acabat Gallà. Cancelo i Gallà. Però eh, Cancelo ha arribat un moment que ha tingut un baixó perquè és normal no podia més, però, però estava el... fent carreres de 60 metres en cada jugada. Però després Gallà... La banda espera d'ells. La claro, banda espera d'ells. Tota que encara pots arribar si tens centrecampistes que llisquen bé aquesta jugada en recolzaments vas tocant, vas recolzant en ells i vas... però si damunt tens que fer tu tota la jugada de 60 metres sí. clar, hi, hi, ha, hi ha hagut una jugada que ha sigut a més, sí. crec que era eh, eh, eh la pura plasmació del que estem contant Cancelo, agarra una pilota que, que, que pràcticament crec que la furta ell quasi al costat de la seva àrea se fa una autopassada, se fa una segona autopassada, guanya per cames als dos, que és complicat, eh? I al final, en una tercera, té que frenar-se i l'acaba crec que entregant malament però perquè és que ja no dir, eh, eh, estava el tio de la bombona d'oxígeno per la banda diguent, te fa falta, xicón. Però, sin embargo, para Negredo són els jugadors que més li poden ajudar. Sí, eh? però, però li van a poder ajudar poc sí, no perquè els metres finals van arribar sense, sense aire, Jaume. Clar, no perquè tenen que fer carreres de 60 metres en cada jugada. Perquè no té un que els acompanye i, i que els doble. Sí, sí, estic eh, absolutament d'acord penseu que la derrota d'avui pot marcar alguna cosa en el València a nivell de eh, senyors fora de casa hem d'espavilar no home l'alerta té que estar Vull dir, eh, ah. mala cosa seria que això no marcara canvis eh, ja a nivell d'estratègies de, de, dir algo estem globalment fent mal y a, no, no dir com altres, no, tal, va, mañana nos juntamos, hablamos, no. A sobre de ja, ja és gros. Hi ha que fer un canvi radical. Però un canvi que... radical en el camp i jugant, no canvis d'altres coses que per mi són folclòriques. El problema és que encara te queden Bernabéu, Camp Nou i Calderón, que això és 9 punts... Però no me donen por, això. Això No No? punts... Jo li tinc més por al diumenge. A l'Espanyol. A l'Espanyol. L'Espanyol <laughs> que va ser el teu botxí en la Copa. No, sí, però és que tu l'has fet important, perquè l'Espanyol està jugant ara... Doncs mira, Jaume, probablement el dimecres te cridaré o te enviaré un WhatsApp a lo que siga i te diré si veig que això va marcar un abans o després en el València perquè si el dimecres, quan tornen a entrenar el discurs és tranquils xicons no ho han fet malament ja que oblidar este partit i centrar-se en el pròxim que és el discurs habitual de l'entrenador te dic que per, a, que per, a Pou, per, per al Powerade de Cornellà no canviarà res però saps quin problema veig jo també així molt gelat? Uh -huh. és que és el primer any de Nuno és el primer de molts jugadors i les expectatives d'alguna manera en principi estaven cobertes al moment d'ara però conforme hem anat avançant s'han donat compte de les coses fàcils que han perdut i això per mi és la signatura que s'ha de resoldre mm -hmm. Tu penses, eh, Julián, que això no sé si pot marcar un abans i un després en els partits que a jugar fora de casa? Ojalà <laughs> eh. No sé, no, no sé eh, no, no, no veig tampoc eh, un gran canvi de paraula jo m'agradaria veure-lo... Fets. O, clar, M'agradaria veure-lo en pues, això, tot, pues, veure en aquests partits, com el d'avui, com el del diumenge que ve, veure més a l'equip, veure els jugadors i, i, no sé, una idea més, més clara i, i un equip mm, més, més contundent no? i més sòlid. Pogau, tu creus que vas habitualment a Paterna. Jo crec que el dis... que el dimecres va ser el discurs de sempre? Sí. Sí, sí. Va ser el de sempre. I, i tu que vas més a paterna i què penses que perseguís entre en aquest tipus de discurs? És que jo crec que la seva metodologia de, de treball, de treball moltes vegades ho parlàvem quan, quan els discursos eren mirien molt semblants, és sí, Manolo, i a partir d'ahir cada tècnic té una forma de, de, de treballar i de motivar a la, a la plantilla i Nuno no és de pegar la bronca de fet, quan torna al treball no va pegar la bronca estic convençut de que passen plana els dirà que passen plana i que se centren en el compromís del, del cap de setmana i, i ja està, a partir d'ahir ell treballarà Eh, si ha de hacer alguna modificación fundamentalmente táctica para visitar Cornell y visitar Cornellà al Prat y ya está no va haber cap tipus de, de bronca, seguro mhm. tampoco cree que una bronca eh, no estem parlant una bronca, escolta. pero que però, de la plantilla que tiene pero que, alguna cosa. que que no busca No, no, no, no, no, no ha hagut cap. Bueno, no ha hagut una, cap. Ni una. No, no, no. Vol dir que no és, no entra. No és partidari de... No, no, no, eh, no, no és la seva metodologia de treball, ni molt menys. No, no entra, no entra. No, no, no, no, no. no. No, no, no entra per res. Per això preguntava, no? Eh, què busca Voltes amb, amb aquest discurs? Jo no crec que una bronca ho canviarà tot, perquè no crec. Però si una miqueta de mirar una miqueta diferent als jugadors, en el cell una miqueta frusit i dir, senyors, ja, no? No sé. Però el que no cap és dir que me quede com estic, ja ho... que yo creo es que desgraciadament és lo que parla en yo es que eh, lo que va a decir es eh, no enfe mal, en de continuar igual, hem de creure altres i tienen que pensar en el pròxim partit. De totes formes, no sí, però jo te vaig dir una cosa. Eh, quant de temps feia que el València no perdia? El València no el perdia 8 partits. Des del dia, el del Barça. Barça. Uh -huh. Fora de casa, quant de temps fa que no perd? Més, veritat? Des de... Uf. desde de l'anterior a l'Eixe, des de l'interior del Barça. Y tú crees que no está preocupado, Desde... per tant... I que ha guanyat els un partits no que no ha perdut. Des del derbi. Clar. Des, del, des, del, des de després del Barça que jugaves en el Ciutat de València. Mm. Eh, jo crec que no ha estat preocupat perquè la, sí, jornada, perquè la jornada 21 sí, sí, un equip sí. que du un partit menys sí, sí. li trau un punt però si tu analitzes i li has guanyat tu directament d'aquest equip però si tu analitzes xifres i rendiment uh mm. -huh. més allà fora no són negatives Manolo el que dol és que la imatge contra els minuts Pero que no son negativos hay falles. que sí, sí, es que sí. No. pero pero desde el, del, el de Valencia eh? Bueno. Sí, pero bueno. a la paraeta que es que de temps. Eh, Juli, imagina que la portada de de Super... Sí, vale vale. va que recaeta de bombo, no, Sí. Bueno, pues acabem això. Demà anem alguien se compra la portada de Super. Per cert, que no se olvide Eh, sembla que el divendres van a negociar el clubs la venta de derechos de manera centralizada Pasando el gobierno y reunirse en la Liga te vas monotonar a clavar. I els culpables sereu vosaltres. Anem a la tanca. Julen, gràcies. Bona nit. Jaume, gràcies. Holgado, gràcies. Adeu. Fins així, no ha estat un dia ni molt més positiu, però és el que ha donat de la jornada i és com vos tenim que contar les coses. Boniques quan són i lletges dame quan son són 5 i mitja de remissió del programa próximos cites amb l'esport demà 2 i el Super Murciélago demà a les 11 torna a en la ràdio Esports 97 nit, acaba Esports 97 comienza la nit, gracias adeu y pasamos los momentos más amargos codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte, hasta el tiempo seco y cálido del sur. 97.7 Valencia. Aquí comienza.